da sai a kira sallah sannan sai mu ansa abin da ya sauka kana na tambayoyi ah, haka dai ma'ana ta tafi amma galibin tambayoyin kuma dai ne ko mutum ya tambaya game da shigar aljini cikin adam aljini zai shiga ko ba zai shiga ba ko tambaya kai, ramuwar azumi ramuwar sallah ramuwar wasu Allah bai haƙuri sannan sai dai ku ne bukatar sun da bayani a kai sun ba Wani ya ruwaito wani hadisi ke cewa wannan ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba ganin zulubi ba mafi girma sama da surar cikin alqur'ani da mutum ya man ya ya haddace ta daga ba su neman ta Wani hadisi bai da asali ba daga bakin manzo Allah ya ba duk wani hadisi da yake nuna zulubi ko laifi ga wanda ya haddace wani abu na alqur'ani daga baya ya manta ta masa alama wannan hadisin da yake ba sai ba sai da a fagen bincike na ilimin hadisi ya hadisi ne da mutum Allah ya tuka Qur'ani na da muhimmanci ka shi, kuma ya kasance ka zuwa wannan ka, kana ci gaba da kare ka amma idan ka samu sakaci dajiyawa irin zaka san adam ka zo ka manta da abin da ka shi, ba wani zunubi da aka sanar da ma hasara sai dai kai hasara amma dai zunubi babu Allah bai ce ba maza Allah bai ce ba duk hadisin da aka kawo sunan bai ce wannan ba shi ke nuna cewa kai ka tafi zuwa ba kallai da muka faɗa in ka haɗu ko Qur'ani kana da falala kamar yadda hadisan Allah ta so su kuma dan da ba bakara suratul ali imran idan mutum ya haddace shi kuma da falala za su zo ranar tashin kiyama kamar matsayin manya-manyan da guda biyu yi hujja ga wanda yake karanta su ranar tashin kiyama har sai ya shiga aljanna kamar da hadisin annabi wannan surori guda biyu ma ga matsayin da kuma hadisin da annabi ke nuna cewa ya qadar da hadisi Qur'an irka ikra wa tawrat kama kunta turatu fi dunya ma butun Qur'an da ke masa karanta ka ci gaba aji ta kofar aljanna a ce karanta kai sama yana karatu yana yin sama yana karatu yana yin sama karshen matsayin su cikin aljanna shine ka san abin da ya haddace cikin Qur'ani kaga gaskiya da gaskiya ke nan wannan in ta haka wata sama sama ta tsaya daga kasa kasa ta ce ta jawo in ce mun yawa mai kwari ta ja ta ta ta kuma duk ce shi yasa Qur'ani na da falala shi yasa kuma wannan rike cewa ma abucin alqur'ani ko ma abucin mutumin da mai kuma da kuma ne da aka lalata kuma take hannunsa yace in ya ci gaba da rike aka lalata kuma nan in ko ya take ta da kuma zai tafi su don jira kuma wani irin solo ɗin dabban in ka ta aka lalata ko da tsira ya zo ya ta kuma rike ba abin da ya masa ba haka manzo Allah ya kwatanta ma'abucin haddan Qur'ani kamar ma'abucin rakuni da akala in ka rike akalar ka rakuni na ne in ko ka tace to kuma rakuni zai tace ba haka lalle ne mai haddan Qur'ani ya tsaya tsayin da ka yaba ya tsare ta bace ba abin da zai taimaka maka ko wajen tsare haddan Qur'ani ka shine yawan mai da Qur'ani ka tsarawa kanka a kowane yini ya zanto kana da wani wurdi na al da zaka yi abin da yake nufi da wurdi keɓance wani adadi na izuki da za ka karanta ko juzu misali in dai mutum ya yi har da alkur'ani har da mai kyau kullum a yini ko da izuki biyu kawai ke karantawa duk kowane kwana talatin zai ne zai saukar qur'ani a shekara zai sauka su goma sha biyu to qur'anin sa ba zai zama biyu ne da ba in ya har da mai kyau lokacin da yake har sai dai inda ma lokacin da yake har da bai har da mai ƙarfi sosai ba sama sama yi to wannan koya mutum ya bar qur'ani sai ya zube da to balle kana ce kana da himma da fadin da kullun za ka yi su hudu ka ga wannan ko na kwana sha biyar ke za ku koka ko in kuma kullun za ka yi dubu takwas dubu takwas misali ka ga wannan kowane sashi za ta koka ke in dai mutum ya sa himma gurgurda yadda kake lokaci za ka fara wa kanka kuma wani abu da zai sa ka samu ne fadin karanta alqur'ani wannan mujarrabi ne da dukkan mutumin da ya jarraba wannan zai ga amfanin sa da tarin yawan gaske in ka haɗa shi wani abu na alqur'ani kamar yadda lokacin muraja'an qur'anin ka na tilawa kamar yadda shi lokacin qiyamul layl karin ta yin qiyamul layl ne ko ta barci da wuri karka fata tun lokaci da yawa karfe goma goma da rabi sai barci da zaran karfe uku ta yi koki da barci za ka farka ko da lokacin da ka farka shi in na fulfulin cikin dare ka samu kai na fulfulin da dama wuturi ta yi su sai wancan lokacin ko da za ka yi na a uku raka'a farko sai ido daya raka'a ta biyu sai ido daya ba kai ido biyu kenan in ka saba kanka wannan kullun ka kiri ba mai yawa na farko annabi ce duk wanda ya barka cikin dare ya raka'a ko guda biyu za a rubuta cikin wazakirin la kabiran wazakirati sannan kuma da kai wannan za a rubuta ka cikin wanda zai bi tun da bihim sujjadan wa qiyama za a rubuta ta cikin tajaba da rabbuhum Allah wa rabbi yada wa rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun za a rubuta ta cikin alkin da zai bi tun kitaballahi wa qamu salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yurduna tijaratan tabur liwasihum ujurahum wa jid za ta shiga ayoyi masu yawa cikin alqur'ani har da ka tsara kanki kuma ka shiga cikin ayoyi masu yawa na alqur'ani amma nan sai kai fada da ke dan zakariya da zaran ka fara ranar farko da kake kafa ka hanta tsaji rana ta biyu karin na rabuwa rana ta uku har ma sai zai maka jiki in lokaci ne ko ba agogo zaka ji kai wannan sai ka zahar da ka ta zauna lafiya kuma ga duka yi ibada dama abin da yake so Qur'ani hana ka bacci ne na kake ka bacci ya hana ka bacci yake so dan abin da hadisin annabi ya nuna shi yace da alqur'ani da azumi za su kuma ranar tashi kiyama azumi zai ce ya ubangiji na hana shi cin da sha da haka ka bani shi kanka qur'ani zai ce ya Allah na hana shi barci cikin dare ka bani shi kanka saboda haka duk masu hadan qur'ani da fili da ne doki ko fa yi da wutar kawai za ka mai da shi ne tsawo shi kenan da kai sun yi sai sarki sai ya kace zai kwanta sai barci bayan ka farka din nan karfe uku sai ka kai dozi ne annabi na raka uku wani lokaci ya raka biyar wani lokaci ya raka tara wani lokaci ya raka sha da ba dai ya dora wa kai sana kuma kaga dama za ka iya mutrin ka haka idan ka zo raka biyar idan kai ta hudu kenan ka ga mace fa'in kenan ka zo na kai tafiya sai ka tafi kawar ta biyar din kuma da ma raka biyar din sai ka jira za ka wani kai sallama duk yayi sai kudurin ka yayi in ji dama wannan lokaci annabi raka'a tare yake tabbas in duk bazai zauna ba sai ya mutu tabbas sai yake ya tafiya annabi sai ta ce kawo daya ya zama wuturi zauna ya tafiya ya sallama sallallahu alaihi wasallam ba dai za ka da da ka biyar ko raka'a tara ko raka'a ta da za tsara tuni mai ne wasu da ke ce ka sa'ilin nan dai lokacin da za a gama lokaci ne da Allah ke ce la ina masu roƙon gafara inda gafarta musu ina masu bukata in hanta musu bukata ina masu neman bukata kaza in biya musu sai na Allah yake lokacin kaga sai ka fitar da dukkan bukatun da kake sai ka kaji safiya da danta kana cikin walwala da jin dadi wannan ku bisa da zikiri da karatun Qur'ani balan ka amma shi ina da haushin matarsa ina da haushin kansa ba idan kuma kasan da yake yasa shi ma bai sani to wallahi wannan duhun zuciyar rashin zikiri rashin karatun Qur'ani rashin istighfari da ayyukan Allah rashin qiyamul layl akwai da sabon zaka tafi kana jawo kowa kowa da kuma da cewa baka ne rawa da kana sanin baka ji shi ke sabu ke sabu to hore yau fatin da ba biyar babu dalili kullum kana cikin kaji hankali ka rika ko me yake damunka alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب wannan ke cewa kai wannan tambayar da nan bada na ganta ai da wawari ta wai kudin da mutum ke zuwa zance ga budurwar da yake so aure idan ya ba ta kyauta yana da lada ba alheri ne ne ba kuma da aure ke neman ta ba innama al'amalu binniyat wa innama kulli mar'in dan kai ne yake ki kana lada in baka yarki ki ko ka da lada idan mutum ya gama da juna biyu sai ya ce wanda mazuna ce ya yi kaza ce na? a'a matukar mace a danta da juna biyu kuma an tabbatar ba ta da biki kuma ba ta taɓa yin aure ba a tarihi ta san da su taɓa yin aure ba ga ta kuma da juna biyu wannan nan take mazuna ce ce baka da nuna ce dai ita ta ba da ce da mazuna ce ce da ta kasancewa ta zo da juna biyu abinda ba abinda ba ya da shi kuke ba ta da juna biyu a kai ce wannan mazuna ce wannan dai kana da ke guda hudu in babu sai aka maka maka ta tamani dan ka mata kaza kenan wanda yake cewa shin akwai wani haƙƙi akan mu al'ummar musulmi mu rinka fadakar da waɗanda ba musulmi ba wato abubuwan da yake cikin alkur'ani da sunna haƙƙi ne da yawan da suke ko ya da musulunci kenan wannan wajibi ne yake kan kowa haƙƙi ne da ya tafi dukkan al'umma fitar da musulunci da waɗanda ba su musulunta ba ba lalle ne sai ka zama malami ba ai fadakarwar wani lokaci cikin labari ne buga misali ne ba dogon karatu ke bukata ba ya danganci fahimtar ka da mutumin da kake magana da shi da kuma hanyar da zaka ga hankalinsa akwai lokacin da maganganun ka da ayyukan ka za ka ba shi sha'awa akwai lokacin da mu'amalar ka za ka ba shi sha'awa wannan dai aiki ne kiran waɗanda ba musulmi ba ba musulunci ba wannan wajibi ne a akan wajibi ne akan mu daukan wannan nauyi alhamdulillah a wajen su sassanni akan samu kwamitoci daban-daban za su samu yan uwa musulmi sun kasafa su saboda kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulmi a kano akwai kwamitoci da yan uwa samari haka da suka kasafa a wasu unguwanni daban-daban wanda zai iya a masallacin mana da ya Wasu akwai kwamiti na musamman don kiran waɗanda suke maguzawa zuwa addinin musulmi wannan kwamiti na da motoci da dai har guda uku ko hudu saboda zirga-zirga duk ƙarshen mako sai an fita wani wanda suke fada din ba ma'aikatan gwamnati alƙalai lauyoyi yan makaranta duk dai samari haka an haɗa sai ana irin wannan aiki na kai da ce nan mutum goma mutum musulunta wani lokacin an taɓa musulunta da guda akwai kasannin da za mu je wani lokacin da za an je ziyara ko aji kila da kyar za ku ta suna ne masu jijjefe ku amma duk da haka ana mai ba ana mai ba wata rana sai ka mutum ɗaya musulunta mutum biyu ya musulunta wata rana mutum uku musulunta gaskiya irin wannan yana da matukar muhimmanci akwai kuma kwamitin da samari suka kafa waɗanda suke aikin su shine dukkan sun mako su kai ziyara a asibiti ku zama da tsala lafiya ku ba su lemo ne a yaba ne a ga takardun su a ga rubutu na magani a ga me za a iya sai musu menene ko ba za a iya sai musu ba a yi musu wa'azi kowa kuma za a ga suna nuna sha'awar su game da haka ina cewa da ga waɗannan ayyuka mun bar su waɗanda ba musulmi ne suke mun yanzu musulmi ba mako na san waɗannan ayyuka akwai su da yawa a kan kuma abauci ma haka abokan samari masu zuwa irin wannan ƙauyukan waɗansu ma su kuna masu fita cikin kan to haka a dai sasani daban-daban a kudancin kasan nan da abin da aka samu to sai dai adadin yayi kaɗan gaskiya aiki yana da yawa kuma adadin mutanen da suke yin sun yi kaɗan ba kuma ce mutum da suke samu yayi kaɗan ai ne da faɗa a cikin karatu cewa ya kamata kowane masallacin juma'a na garin nan da a ce Allah kan da yana da mota ta fi a wa'azi mutanen kauye ko waɗanda suke ƙauye waɗanda ma suke musulmin tukuna aikin ka suke iya fata da rashin sallah wannan aikin shi kaɗai ya fita to balantana waɗanda ba musulmi ba kuma ka ja su zuwa ga addinin musulmi to wannan aiki ne da ke kan kowanne da cikin da kuma musamman matasa aiki ne ke bukatan kuɗi yake bukatan tsari yake bukatar kafin wannan kyakkyawan niyya domin kyakkyawan niyya ita ce ta a cikin kan kowane da shi don ba su kyawun niyya ba za a iya sanin fara amma inda ke kyawun niyya ko mutane ba su da yawa za ka su sanin fara mai tarin yawan ke eh? ba zai fata kan wadansu ba in adadin su ya wadatar farko kifaya ba wai da wani ya yi da cikin ya dace mana sai kan wanda su adadin su ya wadatar ba tsarin ba neman tsari da ya zama ya sauka kan sauran mutane amma in adadin su da wadatar ba samu da banan dan shi sai kira da fardu kifaya kifaya din wani ne kifarwa ne in bai wadatar ba bai da haka dole kowa sai ya yi kaga duk kasashen da za ka samu an ci gaba akwai irin wannan tunanin sosai da sosai sauran kasashen laraba da wadansu kasashen duniya din ma waɗanda suke musulunci bai karfi ba za ka samu ƙungiyoyi masu irin wannan aikin dare da rana kuma sun tsara kansu kuma aiki ne na safe ba ga kowa na yi amma har yanzu nan muna da rauni har yanzu muna da rauni kore da aiki ko ba ya san mutum da malaman da muke da su ba ke saba wa azantar da mu a cikin gari da kuma su zuwa ƙauyukan kira mutane kai kun sun da za su yi wadatarwa gaba ɗaya yanzu za misali idan ka ɗauki bangare ɗaya daga cikin ɓangarorin da kuma shine ɓangaren mata wanda yawan kowa zai ji zai ji zuwa yawan siyanin ta na ya kana maza yawa to su jama'a ne masu zaman kansu da ake bukatar san Allah su san manzon Allah irin yadda yanzu maza irin suka tare suke kokarin su sani ko matsalolin su da suke cikin rayuwa sun ta bamban da namu kuma damar da suke da ita koyan addini din ta yi tsayin su kware da gaske an fadinta da damar da namiji ke da ita to su su kaga wannan wani bangare ne da ya kamata a yi musu wani tunani ya za a fahimtar da su addini domin rikin fahimtar da su addini ne hubutun kowane irin barna a cikin mujtama in ba su fahimci addinin su don dole ana kalbi su za su haifar muka yaro su za su shayar da shi su za su rene shi su za su yi kaza awannin da za ka yi da yaro da awannin da za su yi da yaro nawa ya nuna cewa na su ne nuna cewa idan ba su da fahimtar addini ya za a yi kasa da su ba ta tarbiyya ta jirgin da kanka kaga wahala kwarai da gaske to wannan duniyar mata din bangaren su ma har yanzu ba wani tunani mai kyau ko mai tsari da aka fara wajen karantar da su addini ko fahimtar da su rayuwa kaga suna buƙatar su san addini suna da buƙatar su san rayuwa idan sun fahimta ka ne ko kanka ma za ka ji kana moruwa da matar da kake tare da ta fahimta addini kuma ta san rayuwa yayin da ta san ɗaya ba ta san ɗaya ba kana cikin matsala lallai kana in ta jami'ai su duka in ta san rayuwa ba ta san addini ba to da za a yi tafiya da ita wannan in ta san addini ba ta san rayuwa ba kuma za a ka samu gidan jiya ita ba ta san ma yadda za ta zauna da ta ja hankalin ka har ta jima ta ɗau ka ji kai kanka ta gamsar da kai ta ɗauke maka cewa ba ka kallon maka ko ba ka bane ba ko ba lantana ita da hankali ka kaga an gudu cikin matsala ita ba za ta taimaka maka ba a rayuwa ko ba za ta taimaka maka ba a ciki sai kasance zaman da kuke cikin zama na gaba na rikin jinna kuma idan kake ka fice daga aure wato wanda za ka aure din baki da tafi